igandean beste hiru finalak jokatuko dira, beti frantzeko sapaketaren eh, kondu, baionako modern trinketean izanen da hori, atxaldeko hiru hontan artekoak izanen dira, itxasuko zanzbego eta lespa dariko dira ualdeaneko detxe berri eta bidarten kontra, bigarren mailan edo nazional bean atzariko mazon eta amestoi eskulariko dufur lamuren kontra, hots eh, euskal herriko finalaren bantxa izanen da, eta lehen mailan, hor bikotek aldatzen dira, bat asteko, izan ere, urguñako telian aiak eriko baitira erisa Herriko etxegarai eta gizanuten kontra, eran baita Euskal Herriko sapeldunen kontra, partida zuzenean eskeniko dizuegu Euskal Irratietan mistandena atxaldeko bostontatik egoiti igande untan. Eta gu parada hortaz baliatu gira, peio telierekin mintzatzeko, finala baina baita ere, beran aiarekin duen agemanaz eta berezkoetara pasatzeko asmoa baduen edo ez, hori guzia ipatu dugu. Peote die Frantziako finala, binazka, igan deuntan. Senioretan, oaikoan, eh, pato zinuen kadetetan egin zinuela. Zer da hori, amets bat bezala da, gaiten aldugu? Ah, bai, hori uh, nire nahiaren zat eta ni uh, eh, ametsada guren zat, zenta tipitik uh, eh, aitzen gira biak. Egin dugu finalean finala junior mailan, gero egin dugu ere bigarren mailan finalean, baina bon, obena ez uh, lehen mailan izatea finalean, eta bon, egu, e, gaur, e, gaur gira finalean, e, egunean, eta entxeatuko gira edabaztea. Pedro menturaz ezagutzen dugu Andoni baino gehiago, ez? Dura nahi da baino gehiago, zenta gehiago aizan zira batzutan berezkoekin edo um, gehiago goi mailan. Atik, elgarrekin, elgarrekin izaitia finalean ikusten da zuretzat badula zerbait berezi bat. Bai, hori segurdan iretzat, zenta tipitik nire nirekin antzen naiz, Eta bo, pelota eta jendeak beti jantzuten bo, peio, beti bere anaiarekin haitzen da. Eh, ongi, on, on, posible da beste, beste jokalariekin haitzea, ez dakit nik batzutan palomezekin, beste eta amile eta... Pentsatu duzuzuk eh, ostatzea palomezekin, amilerekin? Ba, niretzat eh, ez dakit, ongi da hori entzutea, zenta... Uh, Ongi da, Baina uh, nik bere nire buruan, beti seur izan naiz nire anaiarekin hain nukea haitu pilotan. Hortako seguran eduzu aldatu uh, eh, bikotez, naiz eta eh, menturaz uh, lehenago izaten alazinan finalean eta bergoda xapeldun? Bai, hori hori ere seur da, nire ustez uh, beste jokarirekin uh, erresagoa izan, izan zera finalea sartzea, baina Bo, niretzat ametsa nire anaiarekin aitzea, eta bon, egon gira biak, eta bon, beraz ongi bukatua da, finalean gira urte untan, eta bon, hori biziki edera da. Ara, bon, ametsa hor duzu hasteko igandean, eh, finala duzu igande hontan eh, baionako modernean. Lehenik, eh, eh ala ere, Euskal Herrikoan finala ordenetan, ustut galtzen duzuela, Sorpresa txiki bada, euh, telian finalean. Uh, bai, bon, erran behar da ere, txapelketa untan, nire anaia eta ni, uh, eskuak ongi, ongi dugu, biak, eta bon, galdu dugu final ordenetan uh, Euskarigako ligan, Baina, bon, part, ustez, partida txarra egin dugu, bon, ere Muskardiz eta Arbelets egin zuten partida bisik, biziki beraz, bon, baina gero... Baina errez gainera peio amazazpi ba, edo... Bai, berrogoit amazazpi galdu dugu, biziki errez, bon, egun, egun batean, bon, nahi duzu ongi egin, trinketean, bon, gauzak ez dira ongi pasatzen, baina bon, hori, final laurdena hori, gure buruan egon da, Eta bon, frantziako txapelketan, beste txapelketa mm, hautatu dugu, mintzatu, mintzatu gira nire anaiarekin, beste ez dakit nik obe, obea izateko, eta beraz, rebantza hartu dugu erdi finalean. Eta anintza ipatzen da peio telie, bera dela komentura zizaguna, baina ustut andonik ere egiten dola txapelketa hon bat, eh? Ha, ah, bai, nire nik beti, beti seur naiz nire anaiak, ez dakit, talentu gutxi badu nire, nire iduriko, baina bere buruan biziki, bere burua, biziki azkarra da, fisikoki ere biziki azkarra da, eta betitik biak, biak egon gira trinketean eta indaja hori hori badugu. Eta, bon, nire anaia, bon, nire anaia da, eta Hora ikusten, nik, nik banakien biziki uh, zela, baina pelota zeleak beti izan ziren, bo ez dakit, ona, ez ona, baina bai piskat gutio, baina biziki konten naiz, eta final orden eta garraten kontra, erdi finalean muskat eta arbeletxan, denok ikusi, ikusi dute zena, zer da bere, maila, eta orain jokarari biziki ona da. Horren finala, eh, modernean, martzen da beti finala irabazteko egina direla? Eh, eh, ez dakit, nola pasatuko den finala hori, zenta bon, gizan eta etxe garrai gaztiak dira, azkarrak dira, nire ustez favorituak dira, zelen eta Euskal Herriko Ligan irabazte dute, Baina, bo, itez guk eh, eskua ongi dugu, erdi finalea eder, ederra egin dugu, beraz, behar dugu haitu, rokatu eta beraz, zer pasatuko da. Final erdietan, bi partidak segidan ziren, eh, bi partidak ikusi ituztenek, erran, dute, hainitzetan, bo, finalean ez da kolorerik izanen. Abai, ah, bo, nik ez dakit, nik ez naiz egon eh, bigarren erdi finalean, joan naiz. Espres? Uh, ez pres ez dakit, baina erran behar da ere badakigu uh, eh, anaia ni nola itzen dira e, etxe eta gixan dut gixan dut uh, eh, urte untan uh, berezkoa ekin haitu da hainitz ez beraz, bon, ere errealitatea da normalki ez da kolorea izanen baina kasu telean jari. <laughs> Eta justuki zer uh, nola ari dira, uh, pixka bat teknikoki, eh? nola ari dira txegarek izan dut, zuen dira bere pundu azkarrak, eta nola beharko duzu zuek kontra egin? Um, ehm, ere ustez, uh, erran behar da ere, hemen uh, trinketea partikulara da. Julien Txegarrai sake uh, ona badu, eta hemen ere ikusiko dugu sake bisiki azkarra duela. Bolea ona du fisikoki ere bon, erritmoa ematen du hainitz, eta bon gibelean ere bon, pilotan dena gibeletik hasten da, eta bon gizan dut, bon, biziki kompletua du, badu airea, eskerra, eskuina, uh, indarra badu, uh, fiteari da pilotan, nire ustez kasik denak dute, bizi, ekipo biziki kom, da, baina, bon... zer egin beharko da kontra? Ah, ikusiko duzu igandean, Baren, eh, bo, nire ustez, uh, ongi eta bo, eh, taulatu, eta gero ikusi zer, zer pasatuko da, baren. Hainitz aipatzen da, eta pilota zalek aipatzen dute, peio izan duk pilota biziki fite e, ibiltzen duela, eta, eta justuki paradoxalki ganezake, modernoan ez dela hain aixe. Ados zira horrekin? hemen moderno trinketuan, moderno trinketuetan, uh, trinkete bizia da, baina behar duzu pilota ongi, ongi sentitzu eta indarra, indarra behar duzu haitu, baina ere behar ongi hankak uh, preparatu haitzeko. Beraz, uh, hori kasu, kasu ere behar, du, uh, behar duzu Eta hor... Um... Hor pixka bat apaltzen alda behar bada peiogu izan dut? Ha, ezakit. Uh, ehm, Entxeiatuko gira, ere, gu ere ritmoa ematea. Eta bon, ezakit, nola pa, espero aukaren dugu, baina entxeiatuko gira. Deo gizan dut, eh, berezkoetara pastuko da, azken partida izanen du amatorrekin, gero berezkoetara pastuko da. Uh, eh, Peioteliek baditu uh, ambizioak uh, finala eta gero? momentuz ez, uh, bon, pilota zaleak ere eta esku pilota Erran daute, bo, behar duzu uh, eh, berezkoetan pasatu, bo, nik ez dakit, uh, uste du denbora baduela, pixka bat, uh, nik abukatua izanen naiz bat edo bi urte untan, uh, ere hori nahi, nahi dut ongi ba, egin, abukatua una izan, gero ez dakit, posible da, posible da, baina oh, ez da nire ametsa. Zer bat urte duzu? Niko goita sai urte. Ez da, oai edo sekulan? Uh, eh, Oa edo sekulan, eh, bo ez dut uste, posibia da pasatzea ere ogoita sortzi edo ogoita bederatzi urte. Uste dut pasatuko naiz, egun batez, ikusteko nola den eh, berezko maila. Adibidez, nahi, nahiago duzu, uh, egon, segitu zura nahiarekin jostatzen, plazera hartzen, um, ez eta berezkoetara pasatu eta partida gutxi izan? hori da ere burua behar duzu ukan. Zenta badira pasatzen duela berezkoetan eta bo, partida, partidu gut, guti bat dute, zenta bon, zer, da, zer hobena, amatera izatea eta partidu onak eta zainiz, baina partidak haitu edo berezkoetan pasatu eta bon, partidu guti. Nik momentuz uh, badakit zer nahi dut, eh, bon, gero ikusi behar da. Eta gero besta bat? Bai, segur, uh, bai, bian aiak finalean ez da ainizetan gertatzen, nire ustez eh, itoiz anaiak egin dute, bi aldiz, bairan gero, esku janaiak ez dute egin, lanber janaiak ere uste dut, frantziako txapelketetan uste dutez, beraz, uh, hori uh, biziki edera Mi esker eta santzon igandeko anitzanen gira biztan dena zuzenean partidea horren kondatzeko. bai, mila esker zueri eta urte berri ondeneri.